บุ๊กทูสิบเอ็ดเบียนวลิกเดือน มีนเซมกราคมซาซิสกุมภาพันธ์วาซาริส มีนาคม โควัสเมษายนบาลันดิสพฤษภาคม g e กูเจมิถุนายนิร์เจลิสมีอยู่หกเดือน Tai šeši mėnesiai. มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม sausis vasaris kovas เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายน balandis gegužė ir birželis กรกฎาคม เลียปะ สิงหาคม รุูปยูตสกันยายน รุกซีส ตุลาคม สปาลสพฤศจิกายน ลาบคริตส์ ธันวาคม กรวดสและยังมีอีกหกเดือนด้วย เตเตปัชเชชมีเนเซมกรกฎาคม สิงหาคม กันยายนเลียปะรูปยูดสรุกเซยส ุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคมสปาลิสลา p คริตสกร r u ดส i